mwambutse mwiriwe nshuti bagenzi bakunze ibiganiro bya audio sangane kane cacara Burundi ruririmba kivuga ku vyerekeye iterambere ry'umuziki w'Uburundi tutavuze ngo muririmbyi dutumiye ngo ari akora iki canke yakoze iki canke arotashika kuki oya dutumira umuririmvyi waze eh, kutwigisha ico abashoboye gusumba ikindi akaza afise umutwe w'icambo cyo bita uh, eh, tem canke tematique aza kudusigurira kugira ngo abaririmbyi bazoba bariko baramukurikira bamenye bamenye eh, ico bashobora gushika ko bafatiye ku yabayemo yabaye mu tuba dufise icyo bita experience cyane abo bari abakunzi b'umuziki w'u Burundi bashaka kuwuteza imbere nabo nyene bamenye aho bafatira kugira ngo gushima gushimira cyane abagiye baramfasha bose umwe wese mu cyubahiro ciwe utwaje iki ni kakaranga k'uburundi ni bwa bwiza bw'uburundi eh, wa munezero w'abarundi kumwe mwa kwerekana karanga k'uburundi ndetse na afurika turazi yuko sikata ari ubwa abundi bajyamo kandi benshi baranatsinze ikindi nacyo umaze iminsi unazuranakurikira eh, ingene bigenda uramaze kubona ibya eh, ku mafoto cyangwa ku ma watsapu nikurikira neza ingene bigenda ibya sika ku bwawe ubona ntutinya bijya bihanganye mu higanwa oya na gato abo tuzohiganwa bose narashoboye kubakurikirana ndabona ibyabo ntabwo banabukeye imfise oya none ku bwawe ubona uzotsinda ku nzotsinda hari umuntu aba ashobora ko aragukurikira yagutoye muri isanganiro awadi akaba yumvise ko muri kano kanya ugira ufate indege eh, ugiye guhiganwa eh, umubwiye iki ndamubwiye nti eh, ahubwo nabandanye gusa asengera kugira ngo urugendo rugende neza kandi ko ntazomumara amazi yego Uh, uretse urwo rugendo ruzomara iterambere ry'umuziki w'uburundi w'abarundi mwumve neza rero ingene byagenze mu masegonda adashika atanu naramutse duheje gukurikirana eh, akajambo washikirije imbere yo gufata indege ku kibuga cy'indege cya bujumbura aha mu kiganiro eh, uburundi buraririmba eh, eh, n'uwitwa sandra yari asanzwe agiye muri konferanse hariya adisi arafasha kuko murabizi iby'indege ntabyo narimenyereye eh, turafatana urugendo hama montegre abizi nta kintu na kimwe narimenyereye ko barashoboye kudufungurira umuceri n'inkoko Eh, abanywa imivinyu baranwa abanywa amaji turanwa eh, urugendo rwari rurerure ariko twashitse amahoro eh, nubwo wabona ko abantu bari bamenyereye indege bari bafise ubwoba cyane yinyeganyije gatoyi baca bumva umenga barakorotse n'abagineye eh, nk'uwitwa mokita arafasha ah, arangira guhera ku kibuga c'indege gushika dushike Conakry ni urugendo rurerure cyane eh, uhari uvuye eh, Addis saa yine na mirongo ibiri ugashika eh, saa kumi n'imwe na mirongo ibiri n'itanu kuko turaca turagira esikare Abidjan ni ukuvuga yuko urugendo rwari rurerure kandi ruruhisha aho murabyumvise ingene byagenze kuva avuye ngaha mu gisagara cya bujumbura akagera Addis murumvise yuko eh, yaciye ava i adisi akagenda konakiri eh, mwumvise ingene byagenze murumva yuko eh, yagenda ahura n'abantu baganira batera inkuru yego eric kuraba filime mu ndege nuko rero mbega agenze ikonakiri byagenze gute mu kanya cyane bimubaza hanyuma eh, aca bidusigurira rero agenze ikonakiri aho hazobera iyo festival aho habereye iyo festival kuvuga isabukuru sika igera umwaka wa cumi na gatatu bita ugeze hariya n'ibyo wabayemo nimba waratembereye utubwire umujyi wa konakiri ingene wifashe mu gihe wari kuragenda urindiriye rero yuko iryo sabukuru eh, ritangura maze gushika ku kibuga c'indege ca bujumbura nakiriwe n'umugenzi yitwa Suleiman uwo ngaha nyene mu gihugu ca gine hama ashira mu biganza by'umuryango natereza gushikiramwo eh, aho uwo muryango nawo nyene wari wishikiye ku kibuga cy'indege ariwo wo umuryango wa Ismail hama ncangenda ngana residence Kolai ariho nashikiye ni residence irimo ama etaje maremare cyane yabagwanije imyaka cumi n'itandatu yose batashoboye kwinjira ariko amaze gupfa niho bashoboye kwinjira iyo bamaze rero kwikukira baciye bahashyira icyo kibanza n'ikibumbano cyerekana iyo ntwari hama ku munsi wo ku mugoroba eh, buca nkora eh, eh, na ejo narashoboye guhura n'abaririmbyi ejo narashoboye guhura n'abaririmbyi bose baje muri fesitivale bari bamaze gushika twari ibihugu cumi na kimwe bimaze gushika hakabaho n'ibindi bihugu bacerewe indege tutazi ko baza gushika bacerewe basanga indege abasize nka muri senegal muri mari e, e, na togo baracerewe indege e, icyo nari nshoboye kwibakira ni uko naragiye no gutemberera amahoteli atandukanye ndetse ndanashikana kuri hoteli murabyumvise rero ingene byagenze turacabanda tumenye ingene byagiye biragenda ni mu kanya isase habandanya atuganirira eh, hari ibyo mwagiye murabona Eh, bicamwo akaganiriza cyangwa akaganira n'abandi bari basanzwe bari hajya abo yagiye aramenyana nabo mwumvise yuko hari abatari bwashike eh? Eric nukugira ngo natwe twagiye turamusengera twagiye turaba hafi twagiye kwera ko ari twayisanganura award nimwe mwamwitoreye tumva izo yabayemwo uh, ko ari twe twamurungitse nese tutwamurungitse gairiki yagiye ahabona yagiye ahabona ko yari twe twamutoye biciye muri isanganiro awadi mwumvise ko yarose akajya kuganira n'abatandukanye hari abo rero baganira bakagira gushika ku ijambo n'abandi baganira bigaherera aho eh, hari abo rero yumvira ko ubucuti bwavutse bushobora rero kugira icyo bumariye iterambere ry'umuziki w'u Burundi Eric eh diri na itayingine eh ugiye kuvunja amararo kamera n'umuntu acaza kuzana yude bukiriya sibyo canke ucurujikira cyangwa ugahabwa serivisi ubuntu akabona yuko eh, uri umuntu ari shapu nawe nyene aca abwira abandi ati ibintu bimeze neza mu masegonda make rero muca mwumva abo baganiriye n'icyo bashoboye gushika ko gishobora kugirira akamaro iterambere ry'abaririmbyi b'abarundi canke iterambere ry'umuziki eh, w'abarundi w’u Burundi muri rusange ni mu masegonda nka cumi edeberi mwiriwe eh, turacabandanya tukubaza ingene biri biragenda aho muri sika waratuganiriye ingene eh, wavuye i bujumbura tuganira ingene washitse eh, adisi hanyuma ugashika konakiri ingene wakiriwe two kurya wariye utwashimye tutashimye uburyo wakiriwe ubu naho tumaze iminsi ko turakurikira turazi yuko sika iri ku musozo mu masaha ari imbere turaza kumenya ingene byagenze turashaka kukubaza mbe bernice ko twabonye amafoto atandukanye uri kumwe n'umukenyezi wo muri Côte d'Ivoire cyangwa eh, uwundi musore wo ngaho eh, muri gine tubwira abo mwashoboye kuganira n'icyo mwashoboye gushika ko na rya eh, kimwe mu bituma turaza kumenya uko byagenze ariko imbere yaho oh, navuga nti twashoboye guhura n'abantu benshi tugiranira ubucuti imbere duka panga amaproje menshi eh, naho amwe mu byo twifuza gukora bitashobotse ku mvo z'uko hagiye haraba eh, uducamwo tugatuma eh, dutakaza umwanya cyane bitatuvuye ko eh, ingene abo ngaho bifasha n'abahari ubona bitandukaniye he ikindi nacyo gikomeye gusumba uretse abaririmbyi bamwe bamwe bakiri bake rwose bamaze eh, bamaze gushika mu masabukuru mpuzamakungu ah, yo ku isi mu burundi turacyari bake rwose rwose rwose ugereranyije n'ibindi bihugu mbega urwo rugendo rw'iwawe uramutse ugarutse mu gihugu ni gike ugiye gukora kugira ngo ukangurire abandi baririmbyi kuko gushobora aho barashoboye ariko eh, ntibamenye ibiba hanze ingene mugene mushikayo n'ibyo bakora kugira ngo bashobore gushikayo beka ubwawe ukiri muri iyo mpemu ntigike umuririmbyi ariko arakurikira ngaha aye muri kino kiganiro ashobora gufatira ko kugira ngo ubwo butumire nawe waronse ntidushigikiwe ku rugero rushimishije nk'uko handi bimeze nk'uko nagenda yaga n'abandi bobo bafashwe mu mugongo n'ibihugu byabo eh, ku rugero rushimishije ku buryo ubona yuko ataco ah, babuze Eh, e, kimwe n'ikihe ni uko turondera umuziki wacu ufise icyo wisangije kuko dufise imidiho myinshi badafise kuko ahandi hose ugiye kuraba imidiho isa n'iyisa ariko twebwe turacafise imidiho ahandi badafise eh, ikindi nuko kugira uje mw'isabukuru nuko uba ufise icyo wisangije iyo orijinalite ikintu kiza gukwega abantu kukumviriza icyo kintu gituma abantu bakumviriza e, ikindi e, ni uko e, bisaba yuko buri umuntu muririmbya abikora nk'umwuga ni ukuvuga mu gifaransa porofesiyoneri iyo utari porofesiyoneri ngo ufise dosiye nziza uba ufise amafoto uri kuraririmba meza uba ufise videwo uriko uraririmba nziza eh, ntushobora eh, kwakirwa mu isabukuru eh, icyo navuga rero nibyo abatandukanye bashobora abasanzwe bategura ibiteramo abasanzwe bashobora gutegura amasabukuru bafise n'ibibanza binini kugira ngo dushobore natwe kuronka amasabukuru akomeye kuko ikintu nabonye Burundi nta na kimwe tubuze dushoboye gushikirana twashobora gukora byiza mbere no kurusha ibyo ndiko ndabona ngaha a kuko ndabye concert zibera i Burundi zirakomeye ndabye eh, podium turazifise eh, ibicurarangisho birahari abavuza neza turabafise mbere bavuza neza kurusha abari ngaha novuga nti eh, nta ntacotuma tudakora fesitivo nziza ntacotuma tudakora ibikomeye mbere kurusha ibyo ngaha ndazi ikibazo kuko muribaza muti mbega byagenze gute ingene biba byaragenze birashoboka ko mu kanya dushobora guca tumuronka bernice amasegonda makeya hanyuma duce tuvugana nawe tube turumviza ukaririmba Allo? Oui, twashaka kumenya aho uhagaze neza na neza ni hehe? Allo? Ego sinzi kutwumva. Uri hehe? Ndabumva ndi ku kibuga ndi ku kibuga na ca Conakry ngana Addis. Mm. Byagenze gute waratsinze cyayo waratsinzwe? bica bituma rero ubushimwe baza kubutanga eh, uyu munsi isaha zitatu z'ino ni ukuvuga ngo twebwe tuzaba turi mu rugendo tuza kuba ariho turi ego ni ukuvuga hasigaye umwanya ungari kugira ngo porokaramasiyo ibe eh, ubu ndabona ari isaha imwe n'iminota cumi n'itatu ni ukuvuga ngo saa tatu yo ngaha ni ukuvuga mu masaha abiri ndizeye insinzi nuko rero urakoze kubona dushoboye kukuronka direct nyuma yaho tumvishije abantu eh, twa dukoko wajya na twa duceri dayafi yakunanira je n'ubwa mbere n'umva umuntu ananirwa n'ifi n'ukuri kw'imana jewe n'urwaye malariya ifi iramuhembura bernice kino kiganiro mugitegurwa na jewe Eric Nduwayo canke Rick Wayo mbandi kuri mikro buri mu wa mbere nk'aya masaha rero abarinzi batandukanye baba bamaze gushika mu nyubako za radiyo isanganiro nuko tukaba akanya bakavuga iby'umuziki wabo basanzwe bakora reko twumvise kano karirimbo hanyuma tugaruke twakire bano baririmbye mu nyubako za radiyo isanganiro Ngo sukari yangu ni wewe, abaririmbyi ino ndirimbo bamaze gushika mu nyubakwa za radio isanganiro Witwa Star Boys. Star Boys and a House of Radio Sanganiro. Ah, bamaze gushika. Reka twumvirize. ndirimbo yitwa gute iyo ndirimbo yitwa sukari ni indirimbo y'urukundo iyo muvuze sukari muba mushatse kuvuga iki tuba dushatse kuvuga urukundo rutagira amakosa ni ukuvuga sitari boyizi ntabwo irashobora gukora videwo ariko iri kuratunganya mu minsi mike benshi bazoyibona hmm. hanyuma iyo murabye ukuntu mukora Eh, mubona byoroshye koko gukora nk'umugwi muri kino gihe eh, nk'abaririmbyi yego muri iki gihe biroroshye gukora nk'umugwi kubera uburyo kenshi bamwe bamwe bukunda kubagora ariko iyo twifatanije biratworohera gukora indirimbo mm. hanyuma iyi ntuvuga ni imigambi yanyu ya kazoza vuba nka Star Boys dushobora kwitega ko niyihe imigambi ni myinshi imigambi myinshi cyane nk'amakiripe videwo muri uku kwezi ziriko ziratunganywa kiripe videwo zibiri ah, murumva ko abaririmbyi ari starboy mu nyubako za radiyo isanganiro bariko barakora ibintu bitoroshye cyane reka tubabaze ahubwo uno munsi ushaka kubafasha yobaronka gute ku by'ukuri ushaka kudufasha twotanga nimero ya telefone nimero ya telefone ni kuvuga ni 68 canke 79 577 323 kabisa ngaho nyaturondesha turonka za radiyo isanganiro bigatuma amwibuka ego mugwe gw'indirimbo yitwa gute Oke iyi ndirimbo yitwa ndagukumbuye hmm, ivuga iki ndagukumbuye umuntu avuze ndagukumbuye bashatse kuvuga iki mu iyo nyubako yawe ok iyo tuvuze ndagukumbuye ok kiriya muntu wese afise uko aba yateguye sije gwiwe ok video nta n'imwe mfise ariko niyo migambi turimo kugira ngo turabe ko hari icyo bavamo ego ku muntu nkawe akiri muto nkawe gusohora indirimbo zitanu ntibyoroshe urafise abantu bagufasha cyangwa bimeze gute okay nta bantu mfise bamfasha je nyine ndaciye ndacikorera ndakigwana ko gatwe kiwanje mm. no museni kuvuga wo gufasha ati the music we're gonna make and is professional turirimbe nyine bya professional we ready okay je no bandire different kugeza uyu munsi uh, naje ndashaka umuntu promotinga kugira ngo ndabe ko no bandanya eh, ntuze tala yanje mm. eh. project zawe iyo ati ngomba gukora umuziki ubu mviza hehe uba ushaka gushika hehe muri kazoza ok jewe iyo mvuga ati ngoma nko gukora umuziki ubwa mbere na mbere ndashaka kugira ngo nameriyore uh, tara yanjye hanyuma uwo ari we wese amenye ati kumbure mubone turafise umusani yitwa naka akora ibikomeye hanyuma iyo iyo ni porojegiti iri mu byo mviza jewe hanyuma kandi ndaviza uh, kugira umuziki nk'akazi kanjye ka kangaburira rero mu ncamake kambeshaho yesa yesa ah, urumva koko kwa yaririmbye arazana ibintu by'ibisantima ukumva koko aririmba byo bivuye ku mutima mu gwegwe mhm. dushiriye ko ibintu bigende neza atambonero iri mu gisho ryanjye naho ntaniye no kwita impumyi atambura ugutwi iri mu gutwi kwanjye nk'ibyo ubwo twufise kuvuga ko n'umusi ufite zingahe zose hamwe navuze ko dufise indirimbo zitatu zitatu hanyuma video wamaze gusohora Eh, sindasora n'imwe mfise ah. audio gusa okay vuba cyane ikintu utegekanye gukora yego cyane uno munsi uri karagufasha indirimbo zitatu uri wenyine ndazi ko bishobora kuba bitoroshe n'indi karagufasha eh, sindara nkumufasha ndagerageza eh, mvaruguru ariko nkarondera umuproducer nkoresheje abari ngaha hagufi mu muji hama iyo ndamuronse nkagenda nkakora umuziki sindaronka uwumfasha muri make uri mwiza ego ni ukuba uri kurabandanya ukora uri wenyine uno munsi washaka kugufasha iyo kuronka guta avuga ati jewe ndashaka kujya muhungu namwumvise ukuntu aririmba numvise ukuntu yajansa ibyiyumviro byiwe ndashaka ko dukora ikintu professionnellement ibyo akore nko kujya abandi usanga bavuga ati bafashwe na kanaka wowe yo kuronka gute kugira agufashe ko yatsinze canke yatsinzwe canke amipro bajyanye ko yatsinze canke yatsinzwe bobo ntibaza kubimenya imbere yacu ko yazo bari mu ndege mu ndege rero nta connection ihari Eric ulikula kuku Eric ifi irashaka kuranira guheza nuko nibyo twumvise ko ari bizima ikiganiro ubundi buraririmba garuke ngaha naho ubutaha mu nzwiza nk'aya mango